Amikuse eta Sibeua haitatuk tia hitzarmen horren jamaiteko. Biemu hoik, baseri, bakartu eta azar hanitxekilan betia. Hots horko adinekuak beharretan betia. Biesko alde hoietako hiutanogaitemar bat jente horzien hitzarmenan izenpetzeko. Horren helbuia, amikuse eta Sibeuko jagiliak o alkarlanian jartia da. Izan instituzio, haitetxi, alkargo, alkarte alabeste. Ezen uai arte bezala bakotsak bealdetik jarraiki beno, Delphine de Courcière, Coursier social de txalbuian ABA, Hobebeita Yagiliak O, Alcaro Chatzes, Bersentzian Haïtia. Alors qu'il serait plus intéressant finalement qu'on partage nos expériences et finalement qu'on soit encore plus fort en étant, en étant ensemble et être aussi plus innovant. Voilà. Essayer de continuer à évoluer en fonction de l'évolution des besoins euh, des personnes âgées. Waiti goiti lantaldiak osatuko dutie, diagnostika baten egiteko. Eta horrek seilabete jainen dutu. Ondotik lantalde bakotsak beharren ahabeako proposamenak eginen ditu. Hatik ahal eskaza azpimarratuik izan da. Hogei mila euro baizik ez baititu jarri emezak, urtentako. Arrapostia emezako langileen partetik. Euh, la MSA notamment, elle apporte d'autres financements au travers des différents projets. Elle peut apporter soit des dotations, soit des subventions, soit aussi des prêts. Otat jagilek hiurte ditukie, sediain jamaiteko. Bena balizate denboa habo hartzia.